başqa bir böyük günahlardan hesab olunan böyük günahlardan hesab olunanlardan biri də e, içki içməkdir. İnsanı sərxoş, sərxoş edə, edəci, edəsi <clears throat> içkilər içməkdir. Araq, çaxır və bunlara bənzər hər hansı bir şeyi. Və bu baxımdan e, adların dəyişməsi haramların, haram olan şeylərin adlarının dəyişməsi hökmlərinin dəyişməsinə dəlil deyil. Yəni, bir şeyin adını dəyişdirirlərsə, o deməkdir ki, onun hökmü də dəyişir. Bir şey haramdırsa, ona milyon, də, milyon dənə ad qoy, haram haramdır. İndi baxırsan ki, içki hara, e, araqdır əsli, çaxırdır. Amma indi içki buraxlar adı şampanski qoyurlar. İçki buraxlar adını likyor qoyurlar. İçki buraxlar adını nə bilim, e, piva qoyurlar. Bunların hamısı əslində insanı sərxoş e, e, etdirəcək içkilərdir. Onların adlarını dəyişdirmək, onların hökmlərini dəyişdirmir. Haram, haramdır. İstəyirsən ona min dənə ad qoy. Hətta arağa belə bal adı qoysan belə, arağa, ha, e, borcum adı qoysan belə, arağa nə bilim, zəmzəm suyu adı qoysan belə, köməyi yoxdur. Haram haramdır. Ha? Sen sigarete, şəqalat adı qoysan bile, sigarete, lülə kebab adı qoysan bile, haram haramdır. Nə istəyirsən adını koy yine, İstəyirsən adını pendir koy. E, ben şey mesela Mən orada təsavvurda yemək yeyirəm. Orada içki verir. O haramdır. Sən içki surfasında oturmaq haramdır. O, oturma. Ha, saxla inşallah, saxla axırda cavablandıracaq sualını. Allah talan izni ilə. Hə, dərsi bitirək, ondan sonra sualını inşallah cavablandıracam. Ə, nədən danışırdıq? Şeylərin adlarını dəyişdirmək, hökmlərini dəyişdirmir. Yaxşı. İnsanlar həqiqətən bu dəqiqə bunu dəyişdirirlər. Sələmin adını fayda qoyublar. Sələm verib almağı, e, riba verib almağı adını fayda qoyublar. Faydalanırıq. Alver eləyirik, ticarət eləyirik, pul qazanırıq. Haram haramdır. Fərqi yoxdur onun. Və eyni zamanda zinanın, fahişəliyin, fahişəliyin adını başqa ad qoyublar. Qızlara gedirik. Haramdır, zinadır. Nə inirsən elə ilə. Ona göre e, hemçinin böyük günahlardan hesap olunur, insanı serhoş edici işçileri, e, içkileri içmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 219. ayetinde buyurur, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, senden içki ve kumar hakkında soruştular. Onlara der, der ki, içki içmek, kumar oynamak büyük günahtır. Başqa bir ayətdə Allah-u Teala buyurur Maidə surəsinin 90-cı 91-ci ayələrində Yə eyyuhəllezine əmənu innəməl xamru vəl meysir vəl ənsabu vəl əzləm ricisun min əməli şeytan fəcitənibuhu ləalləkum tuflihun Ey iman gətirənlər həqiqətən içki də qumar da faloqları da şeytanın əməllərindən olan murdar şeylərdir və onlardan Çəkinin ki, bəlkə nicat tapırsınız. İnsan çəkinməlidir şübhəli şeylərdən, haramlardan. Necə ki, Abdullah ibn Abbasın hədisində gəlmişdir. E, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Ləmmə nəzələ təhrimul xamr, məşə sahabədə bağduhum ilə bağd və qalu hürrimətil xamr və cuilət adlə lişşirk. Abdullah ibn Abbas deyir, içki haram olan vaxtı Sahabeler tez o ayet ki indi Allah Teala içkini haram elədi. Sahabeler hamısı birbirine haber vermeye verməyə getdilər. Deyir artıq sahabələrin gözünü, gözünün qabağında şirkle beraber olmuştu deyir içki içmək. Yani içki içen adama şərik koşan kimi baxırlardı. E, Abdullah ibn Omar, radıyallahu anhu Abdullah ibn Omar Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrindəndir. İslamın ikinci xəlifəsinin oğludur. Umar radiyallahu anhunun, Umar ibn Xattabın oğludur. Abdullah ibn Umar. Deyir ki, içki içmək böyük günahların böyük günahlarındandır. Ona şək yoxdur ki, o çirkinliklərin, murdarların anasıdır. İçkini içən də, işdirən də həmçinin lənətlənmişdir. Peyğəmbər s.ə.v bir hədisdə buyurur ki, Mən şəribəl xamra fəcriduh فإن عاد فاجلدوه فإن şəribəha fəcliduh fəin şəribəhə rabiə fəqtuluh. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bir insan içki içərsə onu şallahlayın. İkinci içərsə yenə şallahlayın. Üçüncü içərsə yenə şallahlayın, çubuqla döyün. Dördüncü içərsə onu öldürün. Çünki bir şey həddini aşmış olur. Nəsiyyət eləmək lazımdır. Sözsüz ki, öldürün deyəndə sənin mənim işim deyil öldürmək. Əgər öldürəsi olsaq, Onda kəndin 90%-ni öldürmək lazımdır. Hamı öldürmək lazımdır. Kənddə sənlə mən yaşamalıyam sadəcə. Mümkün deyil. Hə. Deməli kim öldürə bilər? Hakim öldürə bilər. Padşah öldürə bilər. Əmir öldürə bilər. İslam dövləti varsa, oradakı hakim öldürə bilər. Yoxsa sən mən bunu eləməyimiz düz deyil. Subhanallah. Müslim'de gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Der inne Allah ahdan limen yeşrabil limen yeşrabel musakkir en yusqihi en yusqiyahu min tinatil khabal. Kile ya Resulallah ve ma tinatul habal? قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahu Teala özüne söz verip ki kim içki içerse onu cəhənnəmdə dinətul xabal deyən şeydən onunla ikizdirəcək. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, deybətul xabal nə deməkdir? Deyir, cəhənnəm əhlinin təri. Cəhənnəm əhlinin tərindən onu Allah ikizdirəcək. Və yaxud da cəhənnəm əhlinin soku. O ki, onlar yanacaq. İrin qan töküləcək bədənlərinə süzüləcək. Həmin şeydən Allah Teala özünə söz verib ki, içki içənlər həmin şeydən ikizdirəcək axirət günü. Ona görə içki içmək Çox böyük təhlükəli şeydir. Çox böyük təhlükəli şeydir. İnsan bir içki içməklə kifayətlənmir. kifayətlənmir. İçki içəndən sonra namazı tərk edir. Namaz vaxtı vaxtında qılmır. Heç namazı doğru da qılmır. Ağzından söyüş də çıxır. İşlər də xarab eləyir. Aləm bir-birinə qatır. Bəlkə də arvadını da boşuyur. Bəlkə də adamı da öldürür. Hər şey eləyir. Ona görə murdarçılığın başıdır içki içmək. Peyğəmbər s.ə.v Buxari və Müslimdə gələn hədisdə buyurur: "Mən şəribəl xamra fid-dunya hurimaha fil-axira." Peyğəmbər sallallahu deyir ki, kim dünyada içki içərsə, axirətdə o içki içməkdən məhrum olar. Allah təala ona qadağan eləyər. Sözsüz ki, müsəlmanlar axirətdə içkilər içəcəklər. Meyvələr yeyəcəklər. Ürəkləri istədiyi bütün Hər hansı bir şey ürəyin istəyirsə, Allah-u Teala onu sənin qarşında eləyəcək. Nə istəyirsən istə. Cənnətdə olan meyvənin bir tikəsi dünyada olan bütün meyvələrdən daha ləzzətlidir. Daha şirindir. Daha keyfiyyətlidir. Daha faydalıdır. Ona görə Allah-u Teala möminlərə saxlayır o meyvələri. Biz təsəvvür elə bilməzik. Ağlımıza gətirə bilməzik. Cənnətdə çay axacaq, çay, su, bal. Biz indi balı kilo ilə alırıq, qramla alırıq, güclə, balalıqla. Edamar ala bilmir. Amma cənnətdə istəsən evin qavağından bal çay axacaq. Bal. Dadı da, iyi də, rəngi də dünyadakı baldan min dəfə, milyard dəfə sayısız hesabsız daha yaxşı olacaq. İstəsən evin qabağından, yatın kravatının altından, istədiyin yerdən süd axacaq. Süd. Südü biz kilo ilə alırıq, qramla alırıq, çəkinlə alırıq. Axacaq. Buz kimi su axacaq. Allah Teala cənnətə elə ağac bitirəcək ki, ağacın kölgəsi 100 illik yol olacaq. Təsəvvür elə. 100 illik yol gedəcəksən ağacın kölgəsindəsən hələ. Allah Teala o ağacları sənin bağında, bağçanda, evində səpəcək. Allah Teala sənin cənnətdə Əgər dünyada da arvadan da mömindirsə, ibadət əhlisənsə, axirətdə də Allah təala sənin ailəni birləşdirəcək, uşaqlarını birləşdirəcək. Arvadına gözəllik verəcək. Gözəlləşdirəcək. Baxmağa həvəs eləyəcəksən. Dünyada arvadın çirkin olsa belə, axirətdə ən, ən qəşənglərdən biri olacaq. Hər dəfə arvadınla cinsel əlaqəyə girdikdə, ikinci dəfə istədikdə görəcəksən ki, arvadın bakirədir. Nemete bak yine. Yüreğin ne istir karşındadır. Get Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göreceksin. Dersen ben gedirəm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bakır Ömer'i ziyaret elmə gedirəm. Oturacaqsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dersen yarasa bir dünyada senin hakkında danışırdıq. Bak kitap okuyurduk. Sen hadislerini hatırlayırdıq. İndi özünü göreceksin Peygamber sallallahu aleyhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni sevecek orada. Görecek ki sen onun dinini tutanlardan biriydin. Müjdeleyeceksin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oturacaqsan Bakırla, Umarla söhbət edəcək. Adəm aleyhissalamı görəcəksən. Peyğəmbərləri görəcəksən hamısını. Və Allah Teala cənnət əhlini söyündürməkdən ötürü cəhənnəm əhlinin səsini onlara eşitdirəcək. Necə qulaq asın onlara, o anqırtılarına, bağırtılarına qulaq asın. Ləzzət alın. Nəyə görə? Çünki onlar bizə bu dünyada lağ eləyirlərdi. Biz məscidə gələndə dalımızla gülürlərdi. Biz saqqal buraxanda bizə adlar qoşurlardı. Əzəm veriləndə lağ eləyirlərdi. Həmin o insanlara Allah təala əzab verəndə deyəcək qulaq asın. Kürsülərin üstündə oturacaqsan, qızıl gümüş kürsülərin, ağ, əlin qulağının dibində, ağın ağının üstündə onlara balet eləyəcəksən, baxacaqsan. Nə ölməyəcəksən, nə xəstələnməyəcəksən, nə qocalmayacaqsan. Ömrün boyu nemətlər içində üzəcəksən. Ürəyin, ürəyinə gələn şey Allah təala qarşında yaradacaq. Allah tanı möminləri cənnətdə bir bayram günü eləyəcək, bazar günü, yığılacaqlar. Hər qaydan döyə daha da gözəl olacaq. Yoldaşı deyəcək, nə qəşəng, nə, nə olubsa, hər dəfə qəşəngləşirsən, hər dəfə qəşəngləşirsən. Hara gedib çıxacaq? Bir-birinə paxıllıq olmayacaq axirətdə, cənnətdə. İnsana həsəd, bir-birinə qarşı kin kifir olmayacaq. Ona görə insanlar cənnət əhli cənnətdə onların onlara verilən nemətlər əməllərinə, imanlarına görə olacaq. Bu dinə də İslamı yıxıla qalxa yaşayanla sakini, qanını İslamda, sakini İslamda qardan, qanını İslamda tökənlə neyim olacaq? Olmayacaq. Ona görə bu fani dinidən, əlimizdən gəldiyimiz qədər din, dinimiz üçün çalışmalıyıq ki, bu fani dünyada sabah birisi gün kökəsiyik. Ahirətdə bizi gözləyən şeylərə, o Allah təala möminlərə, iman əhlinə vəd etdiyi şeylər gedəndə görək. Baxacaqsan, inanmayacaqsan. Evin Qızıldandır divarları. Ayağın altı gümüşdəndir. Kravadın qalınlığı Allah bilir ne qədərdir, döşəyin qalınlığı. İnanmayacaqsan ki, Allah da bunu sağ verib. Öyün ucu bucak olmayacak. Milyon, belki milyon mertebe, milyon otak var içinde. Hansını istəyirsən? İnanmayacaqsan ki, Allah da bunu sağ verib. Allah da deyəcək, gir yaşa, kef Neye göre? Çünkü sen bu fani dünyada de Allah'ı unutmamıştın. səni yaradanı xatırlamışdın, şəhvətlərinə qarşı gəlmişdin, dünya bərbəzəyinə aldanmamışdın, səbr eləmişdin, Allahı sevmişdin, Allahı və onun Peyğəmbərini hətta övladımızdan, canımızdan belə çox sevməliyik. Allah talı verəcək. Ən axırıncı cənnətə girən insan sürünə-sürünə, iməhli-iməhli, inqıldı-inqıldıya. Allah talı ona 10 dünyada olan nemət, dünya üçün demək ki, nemətlər yoxdurmu? 10 o qədərini verəcək. O elə biləcək ki, Allah Taala onu lağa qoyur. Deyəcək, bunlar mənimdir həqiqətən. Allah Taala deyəcək, bəli, sənindir bu. Girənətən özü iki su arasında qalacaq ki, görən doğrudan da mənimdir. Sən bax ki, cənnətə birinci girən, cənnətə ikinci girən, hesabsız girənlərin neməti, bax oradakı ona onlara verilənlər nə olacaq? Bu dünyada ikinci arvad olanda başını qiyamət qopardılar. Amma axirətdə Allah da səni evləndirəcək. Cənnət qızları ilə, cənnətdə yaranan hurilinlərlə evləndirəcək. Əgər zövcən də müsəlmandırsa, sənin kimi ibadət əhlidirsə, onu da, onunla səni orada birləşdirəcək. Uşağın övladların hamınız bir yerdə olacaqsınız. Hamı eyni yaşda, hamı gözəl, hamı təmiz, nemətlər içində. Nə xəstələnmək yox, nə ölüm yox, Nə qocalmaq yox, nə doymaq yox, elə yeyinlə. İçkinə, kef eləyinlə. Nə yatmaq yoxdur cənnətdə. Yatmayacaqsan heç. Nəyə görə? Çünki biz dünyada yoruluruq deyə yatırıq. Təhdən düşürük. Dünyanın dalına o qədər çabalayırıq ki, axşam <laughs> olanla bir yorğan döşəyə axtarırıq. Amma axirətdə yorğunluq yoxdur. Xəstələnmək yoxdur. Boğuş dalaş yoxdur. Əkin, səpin, bikin, pul para yoxdur. Eləcə sən istə ye ilə. Eləcə ye içki ilə. Ürəyin nə istəyir? Subhanallah. Ona görə bu göz açıb yuman bu dünyada insan gərək allanmasın. Bir şey görəndə Allah Taala'yı unutmasın. Bilsin ki, hər şey verən Allah Taala'dır. Veribsə şükür elə ilə. Bəzi insanlar var, görürsən ki, ibadət əhli olur, Amma əlinə bir maşın düşdükdə, bir nemət gəldikdə, şö, namazı da buraxır, meçidə, meçidin yanından keçəndə də başqa tərəfə baxır ki, heç meçiddə görməsin. Meçid uşaqlarını görəndə görsən, həmin meçiddə namaz qılan başlayır lağ eləməyə. Ey bədbəxt, düşün ki, o maşını sağa verən Allahdır. O maşını da əlindən alacaq. O sənin öz ruhunu da əlindən alacaq, heç qaytara bilməyəcəksən. Hər şeyi verən Allah ala bilir. Sən şükür elə ilə. Allah təala bir dənə Əmr eləsə bütün kainat alt üst olar. Heç bir ruh bir nəfəsdə yaşamaz. Sən nəyə görə, nə ilə təkəbbürlənməlisən? Nə ilə özünü artıq tutmalısan? Sən bilmə ki, Allah Taala sənə verir deyə səni sevir, xeyr. Sənə möhlət verir Allah Taala. Əgər bir insan Allaha neməti verib, onu ibadət əhlindən etməzsə, onun Allah Taala əzabını cəhənnəmdə şiddətləndirir. Ona görə İnsan dinini dünyasına satmamalıdır. Ahirəti dünyaya dəyişməməlisən. Əsas olan ahirətdir. Dünyanı ahirətimiz üçün istifadə eləməliyik bu dünyadan. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim bu dünyada içki içərsə, ahirətdə o cənnət içkilərindən içməkdə, içməyi Allah talanın qadağan eləyəcək. Sen cennete girmelisin ki ondan içesen. Allah'tan sen cennete salmayana sorardın içmezsen. Mümkün değil. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mudminul hamri izâ mât ve lem yetub laqiyallâhu ke'abidi ve Subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki içki içen kesler içki içen kesler tövbe etmeden eğer dünyadan köçerlerse Allah Teala qarşı Allah Teala ilə qarşılaşar bir bütpərəst kimi. Bütpərəst kimi Allah Teala Allah Teala onu qarşılayar. Necə ki Allah Teala bütpərəstləri qarşılayacaq axirət günü, o içki içənləri də onlar kimi qarşılayacaq. Ona görə subhanallah baxın necə dövr gəlib insanlar uca o dərəcəyə çatmışıq. İçki içməyənlərə lağ eləyirlər. İçki içməyənlərə kişi gözü ilə baxmırlar. Əksinə, kim içkiçir onu simpatik eski olan hesab edirlər. Kim içkiçir onu centilmen görürlər. Kim içkiçir onu yaxşı olan hesab edirlər. Daha demirlər, elə tıpoyun biri elə odur. Elə donuza hesab olan elə o içki içəndir. Elə xeyri şəhərdən seçməyən elə o içki içəndir. Qusuntusuna bulanan elə o içki içəndir. Adını itirən elə o içki içəndir. Facizinen zina eden ele o içki içendi. Adamı öldüren ele o içki içendi. Anasına, bacısına, atasına el kaldıran elə o içki içənlərdir. Hardadır bu da centilmenlik? Hardadır bu da simpati keskilik? Hardadır bu da yaxşı olanlar? İnsan ağlını itirmək mı? Allah veren ağılı itirirsən, danışığını qoyduğunu bilmirsən, bugün buna vurursan, sabah da gəlir üzr işləyirsən. Ondan sonra kuyu qaz, içine gir üstünə ötür yenə. Bu yaxşıdır. Başına bir çəkiş vur günə, beş. Yaxşı. Dəmir çəkişi. Bəlkə ağıl gəlir. Ona görə bir əsərdə gəlmişdir ki, bir ibadət eləyən var imiş, bir ibadət əhli. Daimi meçiddə duran bir qadın, fahişə qadın həmin kişini yoldan çıxartmaq istəyir. Amma çıxara bilmir. Çünki gözünü yumur. Baxmır üzünə. Səsini dinləmir. Və bu fahişə qadın bir gün onu aldırmaq üçün bir yol fikirləşir. Qərar verir ki, mütləqə həmin insanı dindən çıxartmalıyam. Mütləq onu şərə salmalıyam. Mütləq onun adını itirməliyəm. Varlı olur, özü çox varlı olur. Görün, imana baxın varlı qadın insanı çağırsa ki, gəmənlə zina elə, iman lazımdır insan özünü saxlamağa. Amma bu saat irgəncilərə, adam üzünə baxan irgənir, gedib eləsilərə, eləsilərlə zina eləyirlər. Amma varlı qadın, şöhrətli qadın çağırır, o isə deyir, Allahdan qorxuram. Həmin kəsdə qiyamət günü ərşin kölgəsində olanlardan biri olacaq. Və bu kişi bir gün adam göndərir ki, gəl falan yerde ağır şey var kaldırmaya kömeyle. O da ibadet ehlidir. Bir ihtiyacı olana kömeylemez savaptı yoksa yok. Savaptı. İhtiyacı olan yolda koca arabada oturup elinden tutup evine çatırmak, konak e, evine çatırmak savaptı yoksa yok. Bir insanın gücü çatmır bir şeyi kaldırıp koymaya, ona yardım etmek savaptı yoksa yok. İnsanların elinden tutmak, yardım etmek savaptı yoksa yok. Savaptı. Bir gidek evde bir şey var, Onu götürməyin köməklə. Kişi gedir, girir içəri, görür ki, bu adam aparın adam deyir ki, gəl, ora salır, bu otağa salır, oradan çıxır, o birisi otağa. Hər girdiyincə də qapını örtür. Hər girdiyincə qapını örtüb kilitləyir. Ağırı şübhələnir. Nəhayət gedir həmin qadının yanına çıxır. Qadın deyir ki, tutdum səni indi, gəl. Sən idin qaçan məndən. Deyir, gənə qaçdı, hara qaçacaqsan? Qapılar bağlı, qadın lüməm lürt olur. Təmiz lürt kişinin qabağında. Stolun üstündə də qoyub bir, bir qrafinqa, bir qavda, bir yürdəkdə çaxır e, və yaxud araq, içki. Yanına da qoyub bir oğlan. Deyirsən, üç şeydən qırağa çıxa bilməyəcəksən. Ya mənlə zinə eləyəcəksən, buraxacam. Ya içkini içəcəksən, buraxacam. Ya da bu adamı öldürəcəksən, buraxacam. Üç günahdan birini seçkinə. Ya da səni öldürəcəm. Baxıb ki, nəfsim deyil, şirindir. Özümü niyə öldürtürəm? Deyir, zina eləmək Allah taala bağışlamır. Böyük günahdır. Zina eləsən, sən daşlanmalısan ölənə kimi. Deyir, adam öldürmək də böyük günahdır. Şirkdən sonra böyük günahdır. Yəni, ən yüngülü deyir, içki içməkdir. Nə zina eləmiş olmuram, nə adam öldürmüş olmuram. Bir istəqən içim, canımı qoy bıraxsın məni. Bir istəqən içir, heç içməyən adamdır. Vurur başına, gözü qızır. Sıraratla zina eliye. Gözünü itirir, başı da fırlanır. O grafin kanı içeri kurtarır. Ondan başlayıp düşer arvadın canına. Arvattan da kurtarana sonra kusura adam da öldürür orada. Bakın bir tane içki insan ne kadar günaha salır. Ne kadar insan günaha salır. Ona göre o, o kəslər ki, pusat içki kənləri görürlər ki, aa, kişilər bunlardır. Əsr kef eləyənlər bunlardır. İçki içməyəndə sən, əm sən mollasan, ə sən koyxasan, ə sən filansan. Belə şeylərlə aldanmamaq lazımdır. Əsr sağlam insan Allah verən ağlı qoruyanlardır. Əsr tıpo insanlar ağlını saxlaya bilməyənlərdir. Ona, ona görə baxın, İslam dini nə gözəl dindir. İnsanı həm maddi təmizliyə çağırır, həm mənəvi təmizliyə çağırır həm sənin xəssiyyətini, əxlaqını gözəlləşdirir, həm də sənin bədənini təmizləndirir. Ona görə insan İslam dinini yaxşı örgənməlidir ki, öz həyatını Allah və Rasulü deyən kimi yaşasın. İnşallah bu iki e, haqda danışdığımız bu gün kifayətdir. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizləri haram şeylər yeməkdən, içməkdən uzaq eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizi haramlardan qorusun. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizi halal rızqlarla rızqlandırsın. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizə verilən rızqlara bərəkət versin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizi heç kəsə möhtac eləməsin. Allah-u Teala bizi bütün pis insanların, fitnəkarların, böhtanından, şərindən, fitnəsindən, bütün qurduqları tələlərdən Allah Teala bizi qorusun. Allah Teala valideynlərimizi, zürriyyətlərimizi, qohum əqrabamızı doğru ilə itaat etsin.